33. pitanje. Da li je grijeh ogovarati nevjernike i ismijavati ih i da li će oni imati pravo protiv muslimana na sudnjem danu ako ga je musliman ogovarao? Uh, vjerne za ogovaranje kafir je sine kao musliman. Jer je hadis kaže ogovaranje je kad spomeneš tvoj brat na čemu on mirzi pa kafir nije tvoj brat, razumjeti. Ali ne smiješ smijavaš od njegovog stvorenja, recimo, je li to je Allah stvorenja, da kažeš nos mu tako i glava mu tako i šta ja znam. Ili da učiniš nepravda prema njemu zabranjeno, ili učiniš ne, e, podvara prema njemu, ni smiješ. Ili da psuješ, ni smiješ, jer to je nije usmanska ahlak e, ponašanja, razumjeti? Pa to je, ali kao brat ni on kao brat, ili propis riba E, ogovaranje za njega tu i ni, ni za njega.